آتش نیایش نمست آتش مزدور هودا مزشتا یدتا شام شاور مزدا اشم بو اشت مستی اشتاستی اشتا مای یتشای اشتای شمبو وشت مستی اشتاستی اشتامای Yatashai Vaishnavi Hashem Hashem Bo Vaishnamasti Ushtalasti Ushtamai Yatashai Vaishnavi Hashem Ravarame Matyasu Datoshrish Videhu Aurat Kesho هرگاه که باشد برای بهان چنین باید خواندن تواتش پوتراوریمز داو شانترا یستای چا لامای چا شانترای چا فرسسته چا یتاوه یورزاوتاو فرامم روته اتاورتو ششاو ده چا پاشوا بیدمان برای آدران چنین باید خواندن Atrauri mazdau putra, tvautar putrauri mazdau, Shnamtra yasnayacha vanmayacha, Shnamtra cha frasastayecha, Yata huveryuzota framamrote, Ataurato shashachitacha, Rashavabhitmamrotu, یزدم چا وهمم چا او برتیم چا مشتا برتیم چا وانتا برتیم چا آفرینامی تواتر ککراوری مزداو یستیو و وهمیو یستیو بیا وهمیو ما نمهو مشیار کناو اشتا بیا دهمائی Pismo zasto, brasmo zasto, gajo zasto, havano zasto. Daitiu eismet buyao, daitiu bavani buyao, daitiu pıtve buyao, daitiu pastayni buyao. Pirinay şeritri buyao, dahmavi şeritri buyao, altar putra Saučer bjahmien maune, mat saučer bjahmien maune, raučer bjahmien maune, bakšti bjahmien maune. Drdem čede pizarvane, opasuram frashu kretim. Hada surayao mengayao frashu kretuet. Dayam yatash kutraure. آسون خاتم آسون سعدیم آسون جیتیم پاو خاتم پاو سعدیم پاو جیتیم مستیم سپانوش از ازبا برونه وشه پردون پس چیتن سیتم مزاونتم اپایریاتم نیریان پسیتیان وشتم آشانا روشنم بیس بخاطرم زده بوی منگا چه میجده منگا چه سروی قربونه بچه درله هونگه بیس پی بیوس استیم برتی آتش مزدوره یه بیوه ما پچایت شفلیم چه سویم چه Visvajevivača osnite, ubretimča, ušabretimča, vantabretimča, spitma vismanom pračarantam, avtar zaste odizem. Chimaha shebreti, prachnatvau armae shavide, avat yedeshe ayam, asma vaśya br̥tam brahma vaśya prastara ta aurvaram vādānay katā āve pasyate vīṇante autāś vaśya puṣṇam to ye tu adveṣṭo dainavo opātavā kṣedgabuṣma tvā उपावीरनां पौ उपत्वा उप त्वाौ बृहस्वच्छा च अक्षूर्वा शान्वा यजिलशता क्षपनु यौ जिमता श्रीमनं युवा स्मरं Šebrđanog data. Biraz hoşnudiyim meyveyi verdi ve işte Pınar'da azar olsun şu rahmamize devamı mamış alışından fiilde. Danışna iman oldu, iman oldu, can esas aran, nakkaran oldu, din düşman, vahşi, rabbi edilmiş. Yatahu veriyu ve tavatu şaşaçi teçav, menyoş, dazdam, menyoş, yakın Kshatram cha unaya inte gubhyo dhrata staram Yata huveryu atavrato shushavchi tachau Vengyo shnazdao mengo shyautana nao mengyo shmazdai Kshatram cha unaya inte gubhyo dhrata staram Kshatram cha unaya Jestem ciao, mannem ciao, gdzieś ciao, zawary ciao, frinomi, aflo i mazdał, putra, tawałtasz, putra, i mazdał, a tautro moi, atiratą, nmengu, Hashem bo, weśnem stiv, sztab stiv, احمایشا فرنسچا احمای تنو دلبتاتم احمای تنو وزبره احمای تنو برترم احمایشتیم پاروش خاطرم احمای آشنا چیت فرزندیم احمای دروام دربوجیتیم احمای بشتم و مشانم Procendem vispo fatrem, os suius aures favura, armaiti temisim das val, spinesh tau menium as nao, ben goios avuada, ashao hasum avat, omen gaf sedatum, تا شطرح یا هورا یا ششش منهو هو پروسفن تاور مایتی اشاو دینیا فردخشیا اتراتام زرتوشترا ترمستی خخیاوشتنم تدایتی پاور بتاتم رنگسچاو منگیوش مزدائی شاوتنه یا شایا چا اخدت یا چا روشن شتم چا حسن یوزا رشوا هورا میتی تمیشیم دسوا سپینشتا مینیوم مزنا بنگویا زبودا اشاو زمین مبت قوم لنگا فسلتم رفض رائیون Tadāyati palvatātam ringhaschaumengyoshmasdai Shautana yāshāyā chau uktatyā chau srausham kshatram chau Osmyuzau rishvahurā armaiti tvishim dasvau Spinishau mengyum mazdau vengoyau zavadau Ashau रज्रायो रुचानी दोषी मे या वै वीफ्रा ता क्षत्रह्याहोरा या वैव्यो शशिष्मन भो मरु सुतन्ता मयि अशा दैन्या प्रदक्षिया अत्रा त्वाम् Tadayati palvatatem ringaschau mengiroshmasdai Shyautana yashaya chau ukdatya chau sraushan kshatram chau Hashem lo veshdemasti ushtaasti ushtamai yatashai veshtai Hashem Zengren bishadana bibere bishadana زنگرم بیشد نام بیوری بیشد نام زیرم بیشد نام بیوری بیشد نام اشم بهو عشق یاد شایی و شایی شم ونگ اما ایوتا اشته اراده برتری آورد آتی برتری آمیش چاپ برتری تو تا شخدا تی زرمانی کنی زرمانی دروغ دادی اشنبه و هشتمنستی مشتاقستی مشتاق پیروز با رو به وحدین ماد اسلام پیروز باد رو به وحدین ماد اشم با او بهشت مستی هشدار هستی هشدار مایی یا ترشایی بهشتایی شم برساب تا سر خواندم